сказав Булат, не наважуючись іти далі. Жак Антуан дивився віддалік. Ходімте краще візьмемо малинву. Тоді зможемо глянути вниз. От такої висоти в мені завжди прокидається кролик. Француз нервово засміявся і ще трохи відступив. Однаково нічого не побачимо, сказав Булат, а туман гасить усі звуки. Вони рушили в той бік, де виднілися прикидані снігом намети, і в цю мить за ними почувся гуркіт і багатократний тріск. Кроків за тридцять одних вищирилася зубата прірва, великий шмат айсберга відколовся і зі стогоном шугнув в океан. У Булатовій душі теж прокинувся кролик і в кінчики пальців увігналися тисячі голочок. Обидва заворожено дивились у прірву. Нарешті Булат отямився і потяг жака Антуана за рукав. Омня меа ме кумпорто, здавленим голосом проказав француз латиною, і тут таки переклав усе моє ношу з собою. Булат мовчав. Недоречне прислів'я набуло несподіваної ваги. Ми ще ж нічого не встигли, сказав Булат. Усе своє носимо з собою. Варто було ступити тридцять кроків у бік, і все наше зникло б разом із нами. Француз прошепотів. У мене таке враження, ніби я щойно подолав Монблан. Уже біля першого намету він спитав Раймона Ти чув? Під нашими ногами обвалився айсберг але гуркоту в наметах ніхто не почув. З наметів долинала жвава балачка. Що там таке? Підійшов ескімос Нансен. Жируть пенікам, жируть віскі. Обід щойно минув, і це Булата здивувало. Він одійшов, але Нансен задріботів поряд. Жируть, жируть, а помікан мало, мало молоко, один ящик, а помікан два. Дайте мені спокій відмахнувся Булат. Він повернув до бар'єра, де щойно стався страшний обвал. Матрос розумів тривоги Нансена, та втручатися в розпорядження Філа Марша не хотів, хоч дорослі люди поводились геть по-дитячому. Це нагадувало бенкет під час чуми. Він зупинився над самою вирвою, що блищала свіжими гранями у прозорих пасмах імли і стояв доти, доки бридкий дріж у колінах минув. Це було дивно. Булат поволі пішов геть, задоволений собою, обминув намети і зупинився коло нарт. Погано, погано собаки, сказав ескінос. Гренландські собаки линяють березні. У Гренландії скоро весна. Гренландські собаки звикли линяю березні. У траншеї чулася сердита метушня. Собаки з нічев'я гризлися, незвичні за таких умов. Цю траншею Нансен вирив сам і вкрив зверху брезентом. Булат зайшов слизькими східцями досередини і сахнувся назад, звідти нестримно тхнуло підпареною псиною. Смердить? засміявся Нансен. Білим людям собаки смердить. А ескімоси звиклі не смердить. Ескімоси не можуть нюхати коні. О, коні дуже-дуже погано смердить. Усе знову виявилося відносним. Різкий запах кінського поту Булат любив. Дон Фернандо кивнув у бік ескімос. Одномиті йшов чилієць. Наблизившись до нарт, він одв'язав брезент і дістав з ящика п'ять бляшанок. Жируть, жируть, вороже буркнув Нансен. А живіт не болять? Дон Фернандо ніяково посміхнувся. Живіт не болять? Нащо вам стільки консервів? Сеньор начальник послав, відповів Булатові чолієць. Він нарешті вмостив усі бляшанки під лівою рукою, а правою поліз по клаб. Продукти треба ощадити, сказав Булат. Його дратувала покірлива впертість немолодого чилійця.